Despierto sin cartera, sin mujer y celular. Estoy amanecido y no sé ni en qué lugar. Entre sabanas tengo a dos buenas bandidas. Traigo la mente en blanco y no me acuerdo de nada. Nada de nada, perdido en la bebida me voy a quedar. Conquisto mi lujuria y no sé de más. Alegre me la paso el fin de semana por eso que pasó hoy. Adela, perdido en la pepita me voy a quedar. Conquisto mi lujuria y no sé de más. Alegre me la paso el fin de semana por eso que pasa Se llegó ya todo el fin de semana, tráiganse bucana, también marihuana, que todos rompemos hasta las ventana no llora ni día, llegamos mañana, si prendete prendete prendete Ahorita que andamos en relajo, por eso sí, órale, órale, órale. Véngase porque traigo varo, yeah. No me arrepiento de llegar así, se ve que estuvo buena la parís Llegué solito y me fui con dos viejas que yo ni conozco, pero estoy feliz no me importa lo que digan de mí. Al final yo sé que pa' esto nací. En las buenas y en las malas brindamos con toda la banda, la de sí. Dime cómo quieres que no te conecte nada. Sabes que no hay pedo, pero te puede gustar lo que sientes y lo que te va a tocar. Aquí en el ambiente vas a ver que va a pegar. Súbele, súbele, volumen, sí. No tengo idea de lo que hago aquí. Un par de jinetas me llevan a mí. Lo reconozco, me sé divertir. Traigo un par de culitos para luego coronar. Saquen plan de endemoniado para luego aterrizar. Ando un poco mareado, será por la cerveza. Déjame meto pa'l baño, pa' volverla a conectar. Cadena perdido en la bebida me voy a quedar. Conquisto mi lujuria y no sé de más. Alegre me la paso el fin de semana. Por eso que pasó hoy, Perdido en la bebida me voy a quedar. Conquisto mi lujuria y no sé de más. Alegre me la paso el fin de semana. Por eso que pasó hoy. de Black Label. Si pollo oh, también pego la que quiera me da peso. Y si nadie nos vigila, del y nos vamos yendo. Despierto sin cartera, sin mujer y celular. Estoy amanecido y no sé ni en qué lugar. Entre sabanas tengo a dos buenas bandidas. Traigo la mente en blanco y no me acuerdo de nada. Nada nada, perdido en la bebida me voy a quedar. Conquisto mi lujuria y no sé de más. Alegre me la paso el fin de semana. Por eso que pasó, wow,